Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledalci, draga braća muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Očisti svoje srce. Zasigurno jedna od prijeko potrebnih osobina koja se neizostavno mora naći u našim srcima jeste iskrenost. Jeste iskrenost. Iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala u ispoljavanju njemu njegove uzvišene vjere. U ovoj našoj emisiji uz Allahu dozvolu družimo se sa kuranskim ajetima, hadisima Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govorom islamskih učenjaka na temu šta znači biti iskren. Šta znači biti iskren? Šta je to Iskrenost. Prije svega, dakle, iskrenost, ova osobina, jedna je od najbitnijih osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu. Allah subhanahu wa ta'ala upravo nas je zbog te osobine i stvorio da njega iskreno Allaha subhanahu wa ta'ala obožavamo. I prva naredba koja nam je stavljena u obavezu jeste iskreno ispoljavanje vjere Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zbog toga su i poslanici slani od strane Allaha subhanahu wa ta'ala knjige objavljivanje, objavljivane zbog iskrenosti prema Allahu subhanahu wa ta'ala stvoren je džennet i također stvoren je džehennem. To je upravo i bilo ono zbog čega su poslanici sallallahu alaihi sallam provodili svoj život na ovom dunjaluku i ono čemu su pozivali za sigurno jeste iskreno obožavanje Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Za iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta'ala koristi se termin ihlas. Ihlas u arapskom jeziku ima značenje nečega čistog, pa se za nešto što je čisto, daleko od svakih drugih primjesa, ništa dakle nije pomiješano s njime, kaže se za to dotično da je ono dakle čisto, da je ihlas, da ima pri sebi ihlasa, mohlis i slično. Što se tiče ove riječi ihlas u šerijatu, misli se, kako kaže islamski učenjak Ibn Qajim rahimahullahu ta'ala, na izdvajanje Allaha subhanahu wa ta'ala u činjenju ibadeta. Da se Allah subhanahu wa ta'ala izdvoji između svih drugih kojima ljudi upoćuju ibadete, čine dobra djela. U činjenju ibadeta, da bismo bili iskreni prema Allahu subhanahu wa ta'ala, trebamo izdvojiti samo njega. Samo njemu činiti ibadet i nikome, nikome drugom. Pored ove definicije, Ibnul Qajma rahimahullahu ta'ala i drugi islamski učenjaci davali su brojne definicije iskrenosti, pa se kaže... E, da je iskren čovjek onaj čija su dijela ista i u tajnosti i u javnosti. Da je čovjek isti i u tajnosti i u javnosti. Zatim kaže se da za svoje dijelo ne tražiš drugog svjedoka mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ti je najbitnije da tvoje dijelo vidi Allah dželavala i da ne tražiš ni od koga drugog nagradu do Allaha subhanahu wa ta'ala, da od njega samo tražiš nagradu za to svoje dijelo. Zatim se kaže da dijelo bude čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da u njemu nema ni najmanjeg udjela za nekoga drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, za nekoga od njegovih stvorenja. Također kaže se da je iskrenost činjenje dijela daleko od svake primjese, daleko od svake, svake primjese, jeli radi nekoga drugog ili radi nečega drugog, radi nečije druge nagrade i slično. Također se kaže da se pod iskrenošću misli na ostavljanje pretvaranja u dobrim dijelima i mnoge druge definicije islamskih učenjaka po pitanju jeli ove iskrenosti su došle u brojnim islamskim knjigama. Muhlis, dakle, iskreni rob jeste onaj koji dobra djela čini samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Čini ih samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U njima traži samo Allahovo zadovoljstvo, nagradu od Allaha subhanahu wa ta'ala i ne okreće se prema stvorenjima. Od njih ne traži hvalu, od njih ne traži lijep spomen, kod njih ne traži položaj, od njih ne traži nekakvu nadoknadu i slično, on se okreće samo prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Na tom putu, na putu traganja za Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvom, ako rasrdi ljude, on dakle neće se mnogo obazirati, obazirati na njih. Poznavajući riječi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, onaj koji bude tragao za Allahovim zadovoljstvom, pa na tom putu rasrdi ljude, Allah subhanahu wa ta'ala sačuvaće ga zlatih ljudi. Doćim onaj koji bude tragao za zadovoljstvom ljudi, pa na tom putu bude srdio Allaha subhanahu wa ta'ala, Allah će ga prepustiti, prepustiti njima. Brojni su kuranski ajti koji govore o iskrenosti. Kako da ne? Kada je ovo najbitnija osobina za svakog vjernika i svaku vjernicu, normalno je i naravno da je onda došao najveći broj ajeta kod govora o ovoj osobini. Da o ovoj osobini govori najveći broj ajeta. Pa kao što rekoh, prva obaza koja nam je stavljena jeste da Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno obožavamo. O tome kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Bayne وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ A nije im bilo naređeno osim da Allaha subhanahu wa ta'ala obožavaju samo Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno mu ispovjedajući vjeru. وَيُقِيمُ الصَّلَا وَيُؤْتُ الزَّكَا Zatim dolazi spomen i da obavljaju namaz i da izdvajaju zekat. A nije im bilo naređeno. Dakle, nije im bilo ništa naređeno, zatim je došla prva naredba da Allaha subhanahu wa ta'ala jednog jedinog, samo njega obožavaju iskreno mu ispovjedajući vjeru. Zatim da obavljaju namaz, zatim da izdvajaju zekat i ostalo. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِسًا لَهُ دِينِ Reci, samo Allaha obožavam iskreno mu ispovjedajući vjeru. Reci o vjerniče, reci o Muhammede, neka kažu i tvoji sljedbenici vjernici, samo Allaha obožavamo iskreno mu ispovjedajući vjeru. Kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-An'am, wa wa nusuki mahyaya wa صَلَاتِ lillahi rabbil وَمَمَاتِ la sharika الْعَالَمِينَ wa شَرِكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَعَنَا أَوَلُ muslimin. Reci, doista moj namaz i svi moji obredi, cijeli moj život, pa i moja smrt posvećeni su samo Allahu, koji nema sudruga, meni je tako naređeno ja sam prvi koji se tome odaziva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri, u suri Al-Mulk, الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Neka je uzvišen onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao, da bi vas provjerio ko će od vas činiti ljepša djela. Fulajl ibn Jad, rahimahullahu ta'ala, veliki islamski učenjak, za ove riječi Allaha subhanahu wa ta'ala rekao je, to jest ko će od vas činiti iskrenije i potpunije onako kako ih je činio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Pa kada su upitali kako to, rekao je doista Allah subhanahu wa ta'ala neće primiti dijelo sve dok ono ne bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala učinjeno i onako kako ga je činio Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Ukoliko dijelo bude iskreno, ali ne bude po sunnetu, onako kako ga je činio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljeno, niti ukoliko čovjek učini dijelo po sunnetu, onako kako ga je činio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ali ga ne učini radi Allaha subhanahu wa ta'ala djelo neće dakle biti primljeno. Biće primljeno samo ukoliko bude iskreno i ukoliko bude učinjeno onako kako ga je činio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam. To znači da bi vas ispitao ko će od vas ljepše činiti dijela. Ko će od vas ljepše činiti dijela. Lijepo činjenje dijela, da čovjek čini dijelo na lijep način, jeste da ga čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala, iskreno samo radi njega, ne radi koga drugog, i da ga čini onako kako ga je činio Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Ko se od vas nada lijepom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, ko se od vas nada sutra na sudnjem danu lijepom susretu, da ga Allah subhanahu wa ta'ala susretne, lijepo zadovoljan njime, neka čini dobra djela i neka u tim dobrim dijelima Allahu subhanahu wa ta'ala nikoga ne pripisuje kao druga. neka čini dobra djela, kažu onako kako ih je činio Allaho poslanik sallallahu alaihi ve sellem i neka u tim dijelima bude iskren, to jest neka ih čini samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Naši ispravni prethodnici govorili bi za svako dijelo koje se učini otvore se na nebesima dva deftera, dva velika spisa. Jedan se zove zašto, drugi se zove kako. Za svako dijelo koje činimo, otvore se dva deftera. U jedan se upisuje zašto smo učinili to dijelo, a u drugi defter se upisuje kako smo ga učinili. To jest zašto smo, zbog koga, radi koga, radi čega smo učinili to dijelo, a drugo kako, na koji način smo ga učinili. Dakle, jesmo li radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi nekoga drugog od stvorenja ili radi nečega drugog, radi nagrade kod, i od nekoga drugog ili samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno i kako smo ga učinili. Onako kako se nama prohtije, kako bismo mi to željeli, kako mi mislimo da je to danas pogodnije i bolje u ovom vremenu ili onako kako ga je činio Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala u suri An-Nisa وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهُ وَهُوَ مُحْسِنُ A zar ima neko da je ljepše vjere od onoga koji svoje lice prepusti Allahu, preda Allahu, okrene Allahu i koji čini dobra djela. Pa također ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je najljepše vjere, najbolje vjere onaj koji okrene svoje lice prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Dakle, sve što čini, čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala i lijepo čini djela. Odnosno onako kako ih je činio Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Također kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى Džehennemske vatre bit će sačuvan onaj koji je bogobojazan. Ko? Onaj koji udjeljuje svoj imetak da bi se očistio وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ I on ni od koga ne traži to što udjeljuje, to što pomaže druge, on od njih ne traži ništa kao proti uslugu, nadoknadu i slično, illa btiga alođhi rabbihi alala Traži samo nagradu kod svoga uzvišenog gospodara. Traži za to što pomaže druge, nagradu kod svoga uzvišenog gospodara, wala seufe yarda I nagradu koju će i dobiti, s njom će biti, s njom će biti zadovoljan. Što se tiče onih koji se pretvaraju svojim dijelima, pa na oči gled dijela čine i kažu i potvrđuju svojim jezikom da ta dijela čine radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali u njihovom srcu, da nas Allah sačuva toga, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala postoji još neko drugi. Tim dijelima žele hvalu, žele lijep spomen, žele položaj, žele funkciju. Kod ljudi, u njihovim srcima mimo Allaha subhanahu wa ta'ala nalazi sve to. Ili ljudi svojim dijelima, otvoreno kažu da traže dunjaluk, da žele dunjaluk. Allah subhanahu wa ta'ala također, dakle, o suprotnosti ovoj osobini, dakle, o pretvaranju, o rijavu, ono što je suprotno iskrenosti govori na mnogim mjestima u Kur'an i Kerimu. Pa kaže Jalla wala, men kane yuridu la hayate dunja wa zinataha, nuvafi ilihim amalahum fiha vohum la yubhasun. Oni koji budu tražili ovaj svijet, budu tražili nagradu na ovom svijetu, mi ćemo im dati, ukra se budu željeli ove dunjalučke, ukra se budu željeli nagradu na ovom svijetu, mi ćemo im dati i ništa im neće biti umanjeno, međutim, ulajke alladine lejse lahum fil ahirati ille nar. Međutim, takve na drugom svijetu ahiretu ne čeka ništa drugo do vatra. Na drugom svijetu oni neće imati nagrade. Za svoja dijela tražili su nagradu na dunjalku i bit im data nagrada u imetku, u potomstvu, u zdravlju i mnogo čemu drugom. Na ahiretu ne preostaje im ništa drugo ili nar, osim džehennemska vatra. Kaže uzvišeni, men kane yuridu la ađele, ađelna lehu fiha ma neša'u li men nurid, thumme džalna lehu džehenneme jaslaha med mume med hura. Onome, ko bude želio ovaj svijet, mi mu brzo dajemo što hoćemo, kome hoćemo i kako hoćemo. Međutim, poslije ćemo mu džehennem pripremiti u kome će osramoćen i odbačen se peći. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, min kana yuridu harthal ahireti nazid lahu fi harthi. Onaj koji bude želio nagradu na ahiretu, mi ćemo mu dati još veću nagradu. Od onaj koji on bude priželjkio, mi ćemo povećati nagradu na ahiretu. Međutim, وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ Ali onaj koji bude želio nagradu na dunjaluku, mi ćemo mu dati nagradu na Dunjaluku, ali na Ahiretu neće imati nikakvog udjela u nagradi. Također o važnosti ove osobine, o iskrenosti i Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam mnogo je govorio, budući da je ova osobina najbitnija za nas. Kao što smo vidjeli iz Kur'anskih ajeta, da onaj koji ne bude iskren u svojim dijelima, koji bude priželjkivao Dunjaluk ili nekoga na Dunjaluku, da sutra na Ahiretu neće imati nikakvog udjela u dobru. Stoga je i Allahov poslanik sallallahu alaihi vselem mnogo govorio o ovoj osobini. Pa je rekao i postavio pravilo. Rekao je, u istinu sva dijela se vrednuju po namjeri. I svaki čovjek će dobiti ono što je naumio. Sva dijela se vrednuju po namjeri. Dakle, je li naša namjera iskrena? namjera činjenja dotičnog djela, jer je li Allah subhanahu wa ta'ala ili neko drugi. I svaki čovjek će dobiti ono što je naumio, odnosno ako bude namjera činjenja naših dobrih dijela, Allah subhanahu wa ta'ala, njegovo zadovoljstvo i dobit ćemo ga uz Allahu dozvolu, ali bude li neko drugi Neka dobro znamo da nećemo od Allaha subhanahu wa ta'ala ništa drugo dobiti, već ćemo dobiti od nekoga drugog. Biće nam rečeno, kao što stoju hadisi kuciju, da sutra na sudnjem danu Allah subhanahu wa ta'ala, kada pozove one koji su činili dijela radi nekoga drugog, ne radi njega, reći će, ostavljam i vas i vaša dijela. Idite, tražite nagradu od onih radi koga ste, radi koga i koji ste činili ta svoja dijela. Dakle, kaže Allah, poslanik alihi salatu wasalam, u istinu sva dijela se vrednuju po namjeri i svaki čovjek će dobiti ono što je naumio. Pa ko učini hijđru, premijesti se iz lošeg mjesta u dobro mjesto ili se ostavi grijeha radi Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, njegova nagrada će biti kod Allaha i Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Ali, ko učini hijđru, premijesti se iz jednog mjesta u drugo, da bi skupio i metak radi imetka ili da bi se oženio njegova hijdžra je radi toga. Njegova hijdžra je radi toga. Dobit će to na dunjalku, ali kod Allaha subhanahu wa ta'ala na ahiretu neće dobiti ništa. <clears throat> Zbog toga je Allah subhanahu wa ta'ala rekao ja sam neovisan od toga da mi se neko pridružuje u ibadetu, dok čini dobro djelo, da to djelo čini radi mene i radi nekoga drugog. Ne, ja nisam potreban toga. Pa kaže, onaj koji učini dijelo radi mene i nekoga drugog, ja ostavljam i njega i to njegovo dijelo koje je širk. Zbog ove neizmjerno velike važnosti, dakle iskrenosti Allahov poslanika alaihi salatu wasalam je rekao kako bilježi ima muslim, doista Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u vaša tijela i vaše likove, već gleda u vaša srca i vaša dijela. Doista Allah subhanahu wa ta'ala ne gleda u vaše likove, vaša tijela, već gleda u vaša srca i vaša djela. Također rekao je Allahov poslanik alejhi salatu ve selam neće se naći zloba u srcu muslimana pri kojem se nađu sljedeće tri radnje: djelo učinjeno iskreno radi Allaha subhanahu wa taala, savjetovanje vladara i pridržavanje za <clears throat> džemat, zajednicu muslimana. Neće se naći zloba ni u jednom srcu muslimana, u srcu jednog muslimana ukoliko u njegovom srcu se budu nalazile ove tri osobine. Dakle, e, iskreno činjenje dijela radi Allaha subhanahu wa ta'la savjetovanje muslimanskih vladara i život u zajednici, zajednici muslimana. Također, rekao je Allahov poslanik alihi salatu sam, govorići o ovoj osobini, uspio je onaj čije srce bude iskreno u vjeri. Uspio je onaj čije srce bude iskreno u vjeri, onaj čije srce bude čisto, a jezik istino ljubiv. I mnogi drugi hadisi Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam govore o važnosti ove teme. Također, islamski učenjaci, vraćajući se na Kur'an i na vjerodostojni sunnet Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam, mnogo su govorili o iskrenosti, davali svoje definicije, govorili o plodovima, rezultatima, iskrenosti, na drugoj strani pogubnosti, nepostojanja iskrenosti u ljudskim dijelima i sl. Pa kaže Ibn Hezm Rahimehullahu Teala, veliki islamski učinjak, iskrenost je srži ibadeta. Iskrenost je srži ibadeta. I ona, ona je, dakle, iskrenost u dijelima ibadeta poput duše u tijelu. Iskrenost je u ibadetu poput duše u tijelu. Pa može li tijelo postojati bez duše? Kada izađe duša, nema ni tijelo. Tijelo nema nikakvu vrijednost. Tako isto ukoliko u ibadetu, u nekom dobrom dijelu izostane iskrenost. To dijelo se ne bude činilo radi Allaha subhanahu wa ta'ala tada i to dijelo nema nikakvu vrijednost. Kaže Ibn Džavzi rahimahullahu ta'ala, mjesto iskrenosti u dobrim dijelima, mjesto iskrenosti u ibadetu, iskrena namjera da se ta ibadet čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala, mjesto te iskrenosti u ibadetu je poput Arefata u hađskim obredima. Dobro nam je poznato, oni koji su obavljali hađ, da moraju devetog dana Zulhidžeta da budu na Arefatu. Taj dan sve hađije moraju da budu na Arefatu. Ukoliko ne budu taj dan na Arefatu, neko od hađija ne bude, njemu nema hađa. Taj rukn hađa, taj sastavni dio hađa ne može se nikako nadoknaditi. Pa, kaže Ibn al-đevzi, rahimahullahu ta'ala, kao što nema hađa bez arefata, isto tako nema ibadeta bez iskrenosti. Ibadet, dobro dijelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala, neće biti primljeno ukoliko ne bude učinjeno iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Ibn al-Qaim, rahimahullahu ta'ala, dijelo bez iskrenosti je poput putnika koji u svoj prtljag tovari kamenje. Zatim ga premiješta s jednog mjesta na drugo, umara se, slama se, a ništa se ne ukorištava. Onaj koji čini dobra djela, međutim ne čini ih iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već priželjkuje nekoga, nečiju hvalu, nečiji džep, novčanik i slično, takav se samo umara. Ništa se neće okoristiti od tog ibadeta kod Allaha subhanahu wa ta'ala sutra na sudjem danu. Kaže, Ibrahim ibn Edhem, rahimahullahu ta'ala. Allah, roba koji žudi za slavom, nikada neće učiniti iskrenim. Allah subhanahu wa ta'ala, onog roba koji žudi za slavom, za hvalom, za položajem, za funkcijom, nikada neće učiniti iskrenim, jer iskrenost i traženje slave i hvale položaja nisu Dakle, isti nikada ne mogu biti isti, odnosno nespojivi su. Bišur al-Hafi, rahimahullahu ta'ala, rekao je neće osjetiti slasta ahireta čovjek koji priželjkuje da drugi ljudi saznaju za njega. Neće osjetiti slasta ahireta, neće uživati. Naprotiv, biće će pačen, kažnjava na ahiretu, onaj koji bude priželjkivao da ljudi saznaju za njega, da se pročuje o njemu. Said ibn al-Haddad rahimahullahu ta'ala kaže ništa ne odvraća od Allaha toliko koliko odvraća želja za hvalom i položajem. Od Allaha subhanahu wa ta'ala i od dijela da budu primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala ne odvraća ništa drugo kao želja za hvalom, želja za položajem. Bishr ibn al-Haris rahimahullahu ta'ala kaže ne čini dijela da bi po njima bio spominjan već Sakrivaj svoja dobra djela kao što skrivaš svoja loša djela. Subhanallah. Nemoj da činiš djela da bi te drugi spominjali, da bi te drugi hvalili, da bi zadobio položaj kod ljudi. Ne, čini djela da te hvali Allah subhanahu wa ta'ala, da te pohvali Allah, da te Allah spomene kod sebe, da zadobiješ položaj kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato skrivaj svoja dobra djela kao što skrivaš loša djela. Niko od nas ne bi volio da se pročuje za njegova loša djela isto tako nemojmo voliti da se čuje za naša dobra djela, skrivajmo ih. Upitan je Sehl ibn Abdillahi Testuri, rahimahullahu ta'ala, šta je najteže za dušu od svih djela? Pa je rekao iskrenost, jer pri iskrenosti duša nema nikakvog udjela u tome. Iskrenost je najteža za dušu. Zašto? Zato kada se dijelo čini iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ono je svo za Allaha subhanahu wa ta'ala. Ništa nema ni za koga, čak ni za, čak ni za našu dušu. Zato je to najteže, najteže duše. Sufjane Theuri, rahimehullahu ta'ala, kaže ni sa čim se više nisam borio kao što sam se borio sa svojom namjerom. Stalno mi se prevrtala. Izborim se da je radi Allaha subhanahu ta'ala, pa dođe šeitan, pa mi oljepša, pa radi nekoga drugog i slično. Zato je to, dakle, nešto najbitnije i na drugoj strani istovremeno nešto najteže ostvariti. Jahe ibn Ketir, rahimehullahu ta'ala, u tom smislu je rekao podučavajte se namjeri podučavajte se namjeri, nastojite da ona bude iskrena, podučite se kako da budete iskreni u svojim namjerama, u svojim dijelima, jer je doista nijet bitnije od dijela. Nijet namjera bitniji su od dijela. Dawud Taj, rahimahullahu ta'ala, rekao je, vidio sam svako dobro nalazi se u lijepoj, iskrenoj namjeri. Iskrena namjera nosi sa sobom svako dobro. Fudail ibn Iyad, rahimehullahu ta'ala, rekao je Allah od tebe doista traži samo tvoju namjeru. Traži samo tvoju namjeru. Ebu Suleimane Darani, rahimehullahu ta'ala, kaže rob će se sačuvati šeitanski došaptavanja i pretvaranja onda kada kod sebe izgradi iskrenost. Kada bude iskren u svojim dijelima, čini dijelo samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala, bude ustrajavao u tome, svoju dušu čvrsto vezao za to, šetan mu uz Allahu dozvolu neće moći prići. Makhul rahimahullahu ta'ala je rekao neće čovjek biti iskren 40 dana, a da se neće ukazati mudrost iz njegova srca i sa, i sa njegova jezika. I Al-đunaid rahimahullahu ta'ala rekao je iskrenost je tajna između robba i raba, između čovjeka i Allaha subhanahu wa ta'ala, melek je ne poznaje da bi je zapisao, niti je poznaje šeitan da bi je pokvario. Dakle, iskrenost je jedna od najbitnijih osobina za svakog od nas. Iskrenost je ova osobina koja se mora naći neizostavno u našem srcu, srcu svakog vjernika i vjernice da bi se mogli sutra nadati lijepom susretu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, nagradi kod njega uživanjima uživanjima kod Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovim džennetima. Kako, u kojim dijelima sve biti iskren, na koji način, zbog čega je to bitno eh, toliko da budemo iskreni ako Bog da o tome eh, slušajmo u našim narodnim emisijama ako nas Allah subhanahu wa ta'ala poživi i da dne života i zdravlja. Allah subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas, da nam ove trenutke upiše u vagu naših dobrih dijela i da nam dobra, ova dobra dijela vrati onda kada nam budu najpotrebnija sutra na sudnjem danu. Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alemin. Wa sallillahumma ala nebina Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Oh,